Gant piv mar pep? Gant den bet, neus ket pep kin. Na gant holen? Gant in ma, dal. Merci. Hmm, blaz drol zo gant ar patates, neus ket? Ja, o, blaz ar moget zo gant. Eh? Neus ket deut den bet da zrebi gant e dicho? Non, a ver zo klan a gar vrek neus ranket chom gati. Gant piv mar pep? Gant den bet, neus ket pep kin. Na gant holen? Gant in ma, dal. Merci. Blas drôl zo gant ar patates, neus ket Geo, blaz ar moget zo gato Neus ket deud den ebet da zribi gane dirio Non, euh, ar ver zo klan Hag ar vrek neus ranket chom ganti.